Bienvenidos a nuestra segunda parte del programa, El tren de la música. Como hemos anunciado, tendremos el curso de francés, porque el tren está muy preocupado por sus fans y queremos enseñarles francés a todos ustedes para que puedan entender cuando nosotros hablamos. ¡Qué maravilla! Antes de empezar la clase, escucharemos una canción muy interesante sobre los deseos de una pareja, un matrimonio. Un matrimonio ¿eh? Ajá. Et la canción disait ce soir il me vient une idée. On vient de marier le dernier. Tous nos enfants sont désormais heureux sans nous. Ce soir, il me vient une idée, si l'on pensait un peu à nous, un peu à nous. On s'est toujours beaucoup aimé, mais sans un jour pour vraiment s'occuper de nous. Alors il me vient une idée si l'on partait comme de vieux fous, comme de vieux fous, on habiterait à l'hôtel, on prendrait le café au lit, on choisirait un petit hôtel dans un joli coin du midi. Ce soir, il me vient des on a toujours bien travaillé. On a souvent eu peur de ne pas y arriver. Maintenant qu'on est tous les deux, si l'on pensait être heureux, être heureux. Tu m'as donné de beaux enfants Tu as le droit de te reposer maintenant. Alors il me vient une idée, comme j'aimerais voyager, hmm, voyager. Mais on irait beaucoup moins loin Et si tu me tiens bien la main, je te reparlerai d'amour ce soir. Il me vient, des, idées, ce soir il, il me vient des idées. Nous revivrons nos jours heureux. Et jusqu'au bout, moi, je ne verrai plus que toi. Le temps qui nous a rendus vieux n'a pas changé mon cœur pour ça, mon cœur pour ça. La semana pasada estudiamos la pronunciación de las letras B, E, T, U, V, W, X, Y. Pero antes de empezar, vamos a siempre recordar cómo se dice el alfabeto. ¿eh? Vamos rápido a recordar el alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yo siempre digo a, a mis alumnos, para realmente conocer uno debe aprender, el, eh, alfabeto, ¿no? De esa manera. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Así usted debe aprenderlo. ¿Tú puedes decirlo así? Mm, no sé. <laughs> Trata. Ay, no. Sí, trata. A, A B, C, D, E. <laughs> e. ah, <laughs> tú ves, tú dices E. Es el problema aquí en español. La gente... E. La E. E es la E, otra vez. <laughs> A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ah, muy bueno. Así usted debe aprender el alfabeto. Ok. Tenemos para comenzar tres acentos hoy que vamos a estudiar, muy utilizados, que son el acento agudo, que dice en francés en français, l'accent aigu, accent aigu, et c'est l'accent agudo, mira el sonido, accent aigu, accent aigu, Ces acento, esos acentos sont sur la lettre E, je dirais la lettre E. Escucha bien la prononciation. Quand la lettre E, je dis bien, E, yo digo E, tiene el acento l'accent aigu, el sonido cambia la E en E. Tiene la E et con el acento aigu se pronuncia E. Muy interesante, l'accent eh? L'accent aigu cambia el sonido. Tenemos la letra E, A, B, C, D, E, pero con el acento se dice E, E. Como en español. Como en español. Para usted español me di cuenta que es muy difícil para ustedes de hacer la diferencia. Y cuando lo haces, habla como los árabes. Árabes. Sí. Voy a explicar la diferencia. Por ejemplo, si yo, yo digo je, escucha bien el sonido. Je, je, J-E, J-E, je, es yo. La je en français est « yo. Pero si yo digo je, al lugar de decir je, es, es como decir yo tengo. ¿Ok? Porque la je es yo. La je es yo tengo. Entonces, un solo acento sobre la E cambia completamente la palabra la je, escucha mi sonido, je, je, jota, e, je, es yo, i, j, es yo tengo. Je se escribe J apostrophe a I. g es yo tengo. Entonces, si tu dis, si je dois dire, je le connais, escucha bien, je le connais. Je, HOTA, e le et les E, connaît, C-O-2-N-A-I-S. Je le connais. Quiere decir, yo lo conozco. Je le connais. Pero, si yo digo, je le connais, como los arabes ¿eh? je le connais, je le connais, no tiene ningún sentido en francés porque es como dice, yo lo tengo conocer. <laughs> Sí, ¿eh? Je le connais. Je es tengo. Je le, le. El apóstol no tiene ningún sentido. Je le connais. No, tiene que decir je le connais. ¿Ok? Pero, vamos a ver. Eh, decir je le connais no tiene sentido. Es muy mal francés, ¿ok? Y también no es correcto. La E tiene que ser pronunciado como E. La E como E. La E con acento e agudo se pronuncia E. Por ejemplo, si yo quiero decir verano, yo diré ete, lete, E accent aigu T, e accent aigu. ETE es verano. Pero quitando el acento sobre la E, mira cómo se debe pronunciar. Ete. Ete. Donc, te no tiene nada que ver con ete. Entonces, por favor, el acento, accent aigu, es muy importante en la pronunciación en francés, ¿ok? Yo repito, accent aigu es el acento que va de la derecha a la izquierda arriba de la E. La E sin el acento se pronuncia E. La E con el acento de la que va de la derecha a la izquierda, que es el acento aigu, se pronuncia E. ¿Ok? Muy importante. Ahora mismo tenemos un otro acento que se llama l'accent grave. Escucha bien la, la palabra grave, es grave, acento grave. ¿Por qué yo digo acento, acento grave? Porque el sonido es bajo, abajo. El acento aigu es agudo, acento grave es abajo. Mira la, cómo se yo la decir, cómo yo, debe, yo debo decir. La E con el acento grave, se pronuncia como E. Mira, E. E, acento grave, se pronuncia como E. E. Repite, E. Con el acento agudo, se pronuncia E. Entonces hay una diferencia ¿eh? de entre la E y la E. E, E. E con acento agudo, E como acento grave. Y voy a ilustrar también con una palabra que es muy conocida. Por ejemplo, si yo doy decir élève, élève, élève, il est mon élève, élève quiere decir es mi alumno, élève quiere decir alumno. Entonces tiene que escribir E, E con acento agudo. E, L, E con accent grave. E, V, E. Élève. Élève. Es una palabra que tiene los dos E con dos acentos diferentes. ¿eh? Elev. Élève. Imagínate que, un, que yo, yo, quito los, el, acento. La manera de decir sería elev. Elev. porque no tiene acento. Porque mira cómo el acento es muy importante en francés. ¿eh? El E-L-E-V-E e, -E se pronuncia ELEVE, porque E s le, E es E. Pero con el acento cambia completamente el sonido. Je dis élève, élève. Por ejemplo, la palabra prefiero. Yo prefiero. Je préfère. Je préfère. C'est écrit P, R, E, accent aigu, pré, faire, F, E, accent grave, R, E. Je préfère, yo prefiero. Pero yo no puedo decir je préfère. Se suena muy mal. Je préfère. Non. C'est je préfère. Si uno dice je préfère, tiene que decir je préfère préféré que es le passé composé, que nosotros todavía no estudiamos. Yo puedo decir, j'ai préféré, j'ai préféré, que le passé composé. un acento son, los tres E tienen acento. Préféré, la acento aigu sobre les tres E. J'ai préféré. Pero si no tiene acento en la, ah, sobre el último E, yo tengo que decir je préfère. Por favor, muy importante. Suena muy mal en francés cuando una persona dice je, je, le, me, te, non. No, c'est je, me, te. La letra E es la clave del idioma francés. ¿eh? por favor, escucha bien. Por eso que yo, yo me atardo mucho sobre es, es, esa parte del curso. Después el resto es muy fácil. Eh, francés es puro sonido, puro sonido. Entonces usted tiene eh, que, poner mucha atención, mucha atención sobre el sonido, ¿ok? La E. Y tenemos también tres acentos hoy que vamos a ver. Accent aigu, la E, accent grave qui est la E, et l'accent circonflexe. Circonflexe. L'accent circonflexe. Es el sombrerito que nosotros ponemos arriba de la A, de la E, de la U, en, en, algunas palabras, ¿ok? Por ejemplo, el verbo ser o estar se dit être, le verbe être. Entonces, sobre la E, vamos a poner en esa palabra el sombrerito. Pero es la misma pronunciación entre el acento grave y el acento circunflexo. Mismo sonido, grave, être, être, être. Es el verbo être. Es el verbo ser o estar. Que, que la gente que vamos a estudiar en los próximos uh, uh, que días porque es el verbo más utilizado en el idioma francés, que es je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Veremos eso. Es para dar una idea que lo que es eh, la prononciation de je, de tu, je, yo, tu, qui est toi, tu, c'est toi, mhm. je, c'est yo, tu, c'est tout, tout, il, elle, elle, elle, e, deux l, e, S. ella, ella, o, es nosotros, nosotros también, es que le dice un grupo, y eh, nous sommes, nous, que es nosotros, nosotros, nu vu que es usted o, ustedes. o ¿ok? Puede utilizar la vous para la dos. vu y e il con la S, I-L-S, es el plural, quiere decir ellos. Y el e l l e que quiere decir ellas. ellas. Veremos eso, pero Hoy estudiaremos los acentos accent aigu, e, accent grave, e, accent circunflex, e. Y con eso vamos a terminar ese cursito de francés, ¿ok? Bueno, el francés es muy fácil si realmente uno quiere estudiar. Estamos a su disposición en la Alianza Francesa. Y por favor, apunte ese número de celular es, eh, si quiere, asesoría personal, ¿ok? clases particulares, información sobre la escuela y todo. Marca ese celular 6 6 8 1 4 2 6 5 7 1. Voy a repetir 6 6, 8, 1. 4, 2, 6, 5, 7, 1. Márcame a ese número y hablaremos, por favor. Merci, ¿ok? Ahora continuaremos con el programa con una canción de Jolassé otra vez que nos dice así. La fleur aux dents. J'ai dépensé ma jeunesse comme une poignée de monnaie J'ai fait un peu de tout, un peu partout, sans savoir rien faire. La fleur aux dents, c'était tout ce que j'avais. Mais je savais bien que toutes les femmes du monde m'attendaient. Il y a les filles dans ton rêve, le avec qui l'on Il y a des filles qu'on regrette et celles qui laissent des il y la femme qu'on attendait. J'ai connu des lits de camp, bien plus qu'un oreiller, et des festins de roi sur le sac d'un bouffet de gage J'ai connu bien des gens, je les ai tous bien aimés, mais dans leur visage, au fond, je n'ai rien fait que te chercher. Il y a des hommes dans ton rêve, et ceux avec qui l'on dort il y a des hommes qu'on regrette et ceux qui laissent des remords. Il y a les hommes que l'on aime. ce qu'on te faire à me tromper de chemin tant de fois. J'ai quand même fini par trouver celui qui est la toi. Il y a les filles dont on rêve, celles avec qui l'on dort. Il y a des filles qu'on regrette et celles qui Il y a très longtemps que n'a pas fait appel à notre cher ami Claude Barsotti. On l'avait laissé de côté pour se reposer un peu, mais cet après-midi, il est revenu parmi nous et comme toujours avec sa voix à la fois particulière, il nous fera l'honneur de nous chanter une très belle mélodie de son répertoire qui s'intitule Très bien, soin d'elle. finit par se lasser de cette vie, de ce métier, des éternels allers-retours entre le travail et l'amour. Puisqu'elle se tourne vers toi, essaie de l'aimer mieux que moi. Moi, je n'ai pas su la comprendre, je n'ai jamais su être tendre. Elle était ma plus belle histoire je n'ai pas su la raconter. Me restent mes rêves de gloire, mais j'ai plus envie de chanter. Protège-la, elle est fragile. Prends garde à ne pas la faire pleurer. Elle me quitte ainsi soit-il, essaie au moins de bien l'aimer. Prends bien soin d'elle. Prends bien soin d'elle. prends bien soin d'elle, sois lui fidèle. Prends bien soin d'elle, qu'importe qui elle aime, pourvu qu'elle soit aimée. Si je l'aime quand même, je me ferai discret. Qu'importe qu'elle s'en aille, je serai bon perdant. J'aurai beaucoup moins mal si tu l'aimes vraiment. Fais attention, elle s'enrhume au premier frimas de l'hiver. Elle craint la brise et la brume, protège-la des vents contraires. Prends bien garde à ne pas la perdre, à ne jamais la décevoir. Elle n'est pas de celle qui reste en s'accrochant à leur mouchoir. Elle était ma plus belle histoire, je n'ai pas su la raconter. Me restent mes rêves de gloire, mais j'ai plus envie de chanter. Protège-la, elle est fragile. Prends garde à ne pas la faire pleurer. Elle me quitte ainsi soit-il, essaie moi de bien l'aimer. Prends bien soin d'elle. prends bien soin d'elle. Prends bien soin d'elle. Sois lui fidèle. Prends bien soin d'elle. Qu'importe qui elle aime, pourvu qu'elle soit aimée bien. Soin si je l'aime quand même, je me ferai discret de quelle aille je serai bon perdant. J'aurais beaucoup moins mal si tu l'aimes vraiment. Prends bien soin d'elle. Et avec cette dernière chanson, nous clôturons notre programme de ce jour. Alejandra se joindra à moi pour vous souhaiter un agréable dimanche, une bonne fin de semaine et nous vous invitons de nouveau à être d'un autre dimanche prochain à partir de 4 heures pour un programme similaire. Bonsoir à vous tous qui êtes branchés sur la vidéo.